الحمد لله عن الفاتح وكامل النعوت والصفات أحمده حمدا على العباد وستره لذنب والزلات ثم الصلاة والسلام آتي على النبي سيد الهداة وآله وصحبه الصراط والتابعين معشر الدعاة وتنبوديكم شكر الله عز وجل نكم صف نكم تقوزا swala na amani مصطفى محمدي yeye na alize na masahaba zake na kila mja wa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye yuko tayari kushikamana na mafunzo yake yaliyokuwa mazuri mpaka siku ya malipo nasi tukimwomba Allahu azza wa jal atujalie kuwa miongoni mwa waja wema na atufishe katika Uislamu na Sunna kupitia fahamu ya wema waliotangulia. Ndugu zangoni katika imani, tumekuja mmekuja, lengo likubwa ni kuyasikia mafunzo yake Allahu Azza wa Jalla na mafunzo ya Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Kwanza kabisa kabla sijaanza maudhui yangu ya siku ya leo ninasema Allahumma la tuakhidhni bima yaqulun e Mwenyezi Mungu usinichukulie kwa yale ambayo wanayoyasema kuhusu mimi واغفر لما لا يعلمون نؤن سمهي كيال وسيجوا واجعلني خيرا مما يظنون نؤن جعلي خير كيال أمبايو ونوظنيا فإنك تعلم وهم لا يعلمون حقيقة ونجوا يال وسيجوا ndogo zangone katika imani mada yangu ya siku ya leo kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala ni as-salafiyatu fi lughati wastilah ni maana ya neno salafi katika lugha ya Kiarabu lakini hivyo hivyo maana yake katika lugha za wazoone na lengo likubwa la kuzungumzia mada hii ni pale tu walipodhihiri baadhi ya watu na kujipa kazi ya kuwatangazia watu ya kwamba neno salafi halimo katika dini ya Uislamu na wengineo wakasema ya kwamba mtu kujiita salafi ni jambo la bid'a utawaliza kwamba haya mazungumzo ambayo ameyazungumza leteni ushahidi ikiwa kwamba kweli nyinyi ni wa kweli twataka kuthibitisha neno hii katika lugha ya Kiarabu na hivyo hivyo katika lugha za wanawazuoni na ushahidi zaidi ya moja قال الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى في المفردات في غريب القرآن موجة katika wanawazuoni anaitwa Raghibu al-Asfahani. Allah subhanahu wa ta'ala mrehemu, alisema ndani ya kitabu chake ambacho kinaitwa al mufradat fi Gharib al-Quran, as-salafu. Neno salafu maana yake al-mutaqaddimu. Unaposema neno salafu katika lugha ya Kiarabu ni almutaqaddimu ni yule ambaye aliyotangulia qala ta'ala kasema Allahu azza wa jalla ndani ya Qur'ani tukufu waj'alnahum salafa wa mathalan lilakhirin na tumewajalia kutangulia na wawe mfano kwa wengineo qala qatada rahimahullahu ta'ala fi tafsiri hadhihi alaya katika hali ya kufasiri aya hii akisema ya kwamba salafan ila nar wametangulia katika moto wa jahannama wa mathalan idhatan idhatun liman yaati ba'dahum ili wawe ni mawaidha kwa wale ambao watakayokuja baada yao ndugu yangu katika imani weka mstari ndani ya kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala salafa Allahu azza wa jal katumia neno salafa kwa maana ya waliotangulia قال وقال الفيروس آبادي رحمه الله تعالى في القاموس المحيط lakini hivyo hivyo ndugu zanguni katika imani alisema Fairuz Abad ndani ya Qamus al-Muhit katika hali ya kufasiri neno salafi akasema wasalafu kullu man taqaddamaka min abaika wa qarabatika unaposema neno salaf ni kila yule ambaye aliyekutangulia miongoni mwa baba zako na miongoni mwa wale ambao unaokaribu nao ndugu zanguni wekeni mustari chini ya kauli as-salaf kwa maana ya kwamba ni kila yule ambaye aliyetangulia وقال ابن منصور وقال ابن منظور رحمه الله تعالى في لسان العرب نا كسمه ابن منظور كتك لسان العرب أكسم يقوم والسلف من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك نينو السلف نكلا يولي أمبائي aliyekutangulia miongoni mwa baba zako na wale ambao unaokaribu nao kwa maana nyingine kila yule ambaye aliyetangulia katika lugha ya Kiarabu wanamwita kwamba ni salaf awe mtu mwema ni salaf na hivyo hivyo awe mtu mbaya ni salaf wasalafu man taqaddamaka min abaika wa dhawi qarabatika hum fawqaka fi sinni wal fadli salafi ni wale ambao waliyekutangulia miongoni mwa baba zako na wale ambao wana ukaribu na wewe wanekuzidi umri na ubora hivi ndivyo ndugu zanguni katika imani walivyofasiri maana ya salaf katika lugha ya Kiarabu mpaka hapa tutaelewa kwamba neno salafi sio lugha ngeni hata waarabu wametumia lakini kabla ya hapo hata Allahu azza wa jalla kaitumia ndani ya Qur'ani tukufu kasema Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala wa amma salafiyatu فهو المنهج الذي اعتمد عليه الصلف وصاروا عليه في اعتقاداتهم ومعاملاتهم وأحكامهم وتربياتهم وتزكية نفوسهم الشيخ الباني رحمه الله تعالى أم الشريحة شنين الصلف نا الباني نموجة كتك مع علماء وقبوة وقبوة كتك زمزيت هزي bal ndio muhaddith katika zama zetu hizi hakuna yoyote yule ambaye alipewa kipaji cha elimu ya hadithi kama Albani amefasiri akisema kwamba wa amma as-salafiyatu ama neno as-salafia unaposema salafia maana yake fahuwa almanhaju ni njia alladhi ambayo i'tamada alahi salafu walioegemea juu yake wema ambao waliotangulia wasaru alaihi na wakatembelea juu ya hiyo njia fi itiqadatihim katika itikadi zao wa muamalatihim na katika kuamiliana kwao wa ahkamihim na katika masail za ahkami wa tarbiyatihim na katika malezi yao wa tazkiyati nufusihim na katika hali ya kutakasa nafsi zao hiyo ndo maana ya salafi kama vile Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala aliyofasiri kwa hiyo unaposikia neno salafi ele ya kwamba ni njia ya wema waliotangulia yani wewe unajiegemeza unaegemea kwa njia ya wema waliotangulia unaitakidi kama vile maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallama walivyoitakidi muamala wako kuuza na kuuzisha unafanya kama vile maswahaba wa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama walivyoamiliana na masaili yako ya ahkami na malezi yako na kila jambo lako lote unalifanya kama vile masohaba wa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama walilofanya hii ndio maana ya salafi kama vile kafasiri Sheikh Albani Allah subhanahu wa ta'ala amrehemu kwa maana hiyo as-salafiyatu huwa manhaj wa tariq la jamaa kama yadhunnuhu al-ba'd Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala akaendelea kusema kwamba neno salafi ni njia wala siyo kundi kama vile wanavyodhania baadhi ya watu. Tunaposema njia ni njia ya maswahaba wa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, wala siyo kundi la watu maalum. Mnaposema ya kwamba sisi ni masalafi, kwa maana nyingine ni kwamba mnasema ya kwamba sisi tunaamini kama vile walivyoamini maswahaba wa Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Ndugu ni katika imani, baada ya kuelewa maana ya hili neno katika lugha ya Kiarabu na katika tafsiri ya wanawazuoni, darasa la kufuatia linasema je, inajuzu mtu kujinasibisha na neno salafi ima inajuzu mtu kusema kwamba mimi ni salafi inajuzu Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala akasema kwamba falintisabu ila salafiyati huwa intisabu ila manhaji salafi salihi imanan wa i'tiqadan فقها وفهما عبادة وسلوكا تربية وتزكية Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala kasema ya kwamba unaposema ya kwamba mimi ni salafi kwa maana unajinasibisha unajinasibisha kwa njia ya wema waliotangulia kivipi kiimani yani unaamini kama vile maswahaba walivyoamini wa itiqadan na unaitakidi kama vile maswahaba walivyoitakidi fiqhan na mambo yako ya ibada unayafanya kama vile walivyofanya maswahaba wa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama wa fahman unafahamu Qur'ani na sunna kama vile walivyofahamu maswahaba wa Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wasulukan na tabia kama tabia maswahaba wa tarbiyatan na malezi na kutakasa nafsi yako yani kila jambo lako unalifanya kama vile walivyokuwa maswahaba wa Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama qala ibn al-athir rahimahullahu ta'ala anasema huyu mwanazuoni ibn al-athir Allah subhanahu wa ta'ala mrehemu falmuradu bisalafi tunaposema neno salafi katika silaha kasema kwamba humu sahaba watabi'una watabi'u tabi'ina wa huwa qawlu jumhurul ulama tunaposema kwamba masalafi tunaposema wema waliotangulia anasema walengwa wakusudiwa kwanza ni maswahaba wa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama ndo walengo wa kwanza kisha baada ya hapo watabiuna kisha wale ambao waliokuja baada ya maswahaba wanaitwa watu gani atabiuna yani watu ambao waliona maswahaba lakini hawakumuona mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama na watabi'u tabi'ina na tabi'u tabi'ina ni watu ambao waliona watu ambao walioona maswahaba wa Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama tunaposema kwamba neno salafi kwa maana sisi ni kwamba tunafuata maswahaba daraja la kwanza sawa na wale ambao hawakumuona mtume lakini waliona wale ambao waliona mtume ambao ni maswahaba na wale ambao waliona maswahaba karne tatu hadha masalafa umma huu na haya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama kayathibitisha pindi ambapo aliposema khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum watu bora ni wale ambao waliopatikana katika zama zangu karne ya kwanza hiyo thumma alladhina yalunahum kisha wale ambao waliokuja baada yao ambao ni watu gani ni matabi sio thumma alladhina yalunahum na watu gani tabi'u tabi'in karne tatu hizi karne tatu ambazo mtume sallallahu alayhi wasallama sifu ndio tunamaanisha kwamba ndio masalafi ndio wema waliotangulia hapo jamani unaposema kwamba salafi kwa maana ni karne tatu na hizi karne tatu mtume sallallahu alayhi wasallama kazi sifu kasema kwamba watu bora viumbe bora ni wale ambao waliopatikana katika zama za Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ambao ni maswahaba kisha baada yao wakafuatia tabiuna ni wale ambao waliokuja baada ya maswahaba kisha baada ya hapo ni tabi'u tabi'ina ni wale ambao waliona watu ambao walimuona mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam karne tatu hawa ndio watu gani ndio masalaf ndio kwa maana Sheikh ulislam rahimahullahu ta'ala alisema katika majmu al-fatawa kasema kwamba wala aiba ala man adhhara wala aiba ala man adhhara madhhab as-salafi wa intasaba ilayhi واعتز إليه بل يجب قبول ذلك منه باتفاق فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا kwa maana hiyo ndio kwa maana Sheikhul Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala mrehemu alisema kwamba wala sio aibu wala sio fedhea kwa yule mtu ambaye atakayedhihirisha manhaji salafi sio aibu wala sio fedhea wala sio makosa kwa yoyote yule ambaye atakayedhihirisha manhaju salafi wantasaba ilaihi na akawa ni mwenye kujinasibisha na hiyo manhaji yani akasema kwamba mimi ni salafiyun waatazza ilaihi na akawa ni mwenye kujifaharisha na manhaji hiyo akasema kwamba bal yajibu qabulu dhalika minhu biittifaq bal lazima akubaliwe jambo lake kwa, kwa makubaliano ya wanazoni lazima akubaliwe jambo lake la kujinasibisha na manhaju salafi kwa makubaliano ya wanazoni akasema kwamba fa inna madhhaba salafi kwa sababu manhaji salafi la yakuna la yakuna illa haqa ni ya ukweli ndugu zanguni huyu ni Sheikhul Islam ametangaza ya kwamba hakuna ubaya wala hakuna matatizo ikiwa kwamba mtu atajinasibisha na manhaju salafi ikiwa kwamba mtu atasema kwamba mimi ni salafi sio makosa lakini la ajabu la kusikitisha wanapatikana baadhi ya ndugu zetu Allah tuelekeze na awelekeze wanatangaza ya kwamba ni makosa mtu kujiita salafi alafu mbaya zaidi wanasema kwamba ni bid'a mtu kujita salafi twasema kwamba qul hatu burhanakum leteni ushahidi kwa haya mnayozungumza Sheikh bin Baz rahimahullah ta'ala aliulizwa hal man tasamma bisalafiyati yu'tabaru hizbi aliulizwa je kwa yule mtu ambaye atakajinasibisha na kujiita kwamba ni salafi je hili jambo linazingatiwa kuwa ni uhizbi ni kundi kama vile watu wanavyosema kwamba kuna kakundi fulani ka watu fulani wanajiita kwamba ni masalafi sawa jamani kwa hiyo Sheikh bin Baz Allah subhanahu wa ta'ala mrehemu ambaye ni imam katika zama zetu hizi aliulizwa je ikiwa kwamba mtu atajiita kwamba mimi ni salafi je inazingatiwa kwamba hilo ni kundi akasema kwamba atasami bisalafiyati idha kana haqiqatan la ba'as bihi amma idha kana mujarrada da'wa fa innahu la yajuzu lahu an yatasamma bisalafiyya akasema kwamba ikiwa kwamba mtu atajiita kwamba mimi ni salafi kwa ukweli hakuna tatizo hakuna tatizo ikiwa kwamba mtu atajinasibisha na njia hii ya wema waliotangulia akiwa mkweli lakini ikiwa kwamba ni madai tu, ni madai tu, haijuzu kwake kujiita kwa ni salafi. Huu ni ushahidi ndugu zanguni, wa pili wa kuonesha kwamba ikiwa kwamba mtu atajiita kwamba ni salafi, siyo makosa. Kauli ya kwanza ni kauli ya Sheikhul Islam Allah subhanahu wa ta'ala mrehemu aliposema kwamba sio aibu sio fedhea ikiwa kwamba mtu atajinasibisha na manhaji salafi na akajifaharisha kuwa salafi sio aibu kwa la ajabu ndugu zanguni wanapatikana wallahi wa billahi wa tallahi hakuna shekhe ambaye anaweza akaja kanusha haya mazungumzo awe dokturu awe mufti hakuna yoyote yule wallahi wabillahi watallahi hakuna hakuna shekhi yoyote yule ambaye ana ushahidi wa kusema kwamba ni makosa mtu kujiita salafi yupo na kama yupo basi aje kwa ushahidi sio maneno yake kwamba naona naona hakuna azungumza hakuna shekhe yote hapa kuanzia mashariki ya Burundi na magharibi yake kusini na kaskazini hakuna shekhe narejelea hakuna shekhe ambaye ana uwezo wa kukanusha kwa ushahidi ya kwamba ni makosa mtu kujiita salafi hakuna hapo jamani eh? Habari ziwafikie. Kwa hiyo mpaka hapo tumeelewa kwamba neno hili salafi ni katika majina za ahlu sunna wal jamaa lakini tumeelewa kwamba unaposema kwamba mimi ni salafi maana yake ni kwamba unafata Qur'ani na sunna kupitia wema waliotangulia tunaposema wema waliotangulia tunamaanisha karne tatu masahaba na matabiuna na matabi'i tabi'ina na ushahidi wa haya ni kauli ya Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam aliposema kwamba watu bora ni karni yake karni ya kwanza kisha karni ya pili kisha karni ya tatu si ndio wale karne tatu hizo hao ndio watu gani ndio masalaf na kuulizeni waislamu hivi kweli ikiwa kwamba wewe utajinasibisha kwa karne tatu ambazo mtume Muhammadin sallallahu alayhi sallam kazi sifu kuna ubaya eh jamani kuna ubaya kuna ubaya mashekhe kazi ipo ahlu sunna wana majina mengi jina la kwanza ni asalafiyun sawa jamani jina la pili ni nini ahlul jamaa ahlul jamaa ni katika majina za ahlu sunna wal jamaa na hili jina limetoka ndani ya kauli ya Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama alipokuwa akizungumzia makundi ambazo zitakazohiliki na kuingia ndani ya moto wa jahannama Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam akasema kwamba iftaraqat iftaraqat inna bani israila iftaraqat ala 71 firqatan kwamba bani israil wamegawanyika makundi sabini na moja kisha akasema mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama wa inna ummati sataftariqu ala thnataini wa sab'ina firqatan, kwamba na ummati wangu watagawanyika makundi sabiini na mbili, kulluha fi nnar illa wahidatan, makundi sabiini na moja zote zitaingia motoni isipokuwa kundi limoja. Akasema wa hiya aljamaa na ile kundi linaitwa la jamaa la mkusanyiko kwa hiyo katika majina ya ahlu sunna ni watu gani ni ahlu jamaa na ili jina linatoka ndani ya hii kauli ya Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama kumbe watu wa sunna unaweza kuita kwamba ahlu jamaa na hivyo hivyo unaweza ukawaita nini as-salafiyun na jamaa sio wingi ambao upo katika batil jamaa ni wale wadogo ambao wapo katika haki قال ابن تيمية رحمه الله تعالى قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقد شذ الناس كلهم زمن أحمد إلا نفرا يسيرا فكانوا هم الجماعة anasema kwamba zama za Imamu Ahmad watu wengi wamekhalifu haki. Zama za Imamu Ahmad wengi walisema ya kwamba Qur'ani ni kiumbe, isipokuwa Imamu Ahmad na sehemu ndogo ya watu, na Ahmad na wale watu wadogo ndio ambao walihesabika kwamba ni jamaa. Kwa mazingatio sio wingi wa watu kwamba watu wengi maalfu na maalfu na maalfu mazingatio ni wale wadogo ambao wapo katika haki. Hapo jamani, kwa hiyo katika majina yetu sisi watu wa sunna ni watu gani? Ni ahlu aljamaa. Hivyo hivyo katika majina yetu ni ahlu sunnatu waljamaa. Haya ni katika majina yetu anasema shekhe kwamba ibn taymiyyah rahimahullah ta'ala kwamba wameitwa ahlu sunna waljamaa بأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان طب jamani anasema kwamba wameitwa kwamba ni ahlu sunna wal jamaa kwa sababu gani kwa sababu ni wenye kushikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na mafunzo ya Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama matafaqa alayhi as-sabiquna al na yale ambayo waliokubaliana kwayo wema waliotangulia katika watu wa Maka na Madina na wale ambao waliwafuata kwa uwema ndio kwa maana wakaitwa watu gani wakaitwa ahlu sunna wal jamaa yani mtu wa sunna sio madai jamani kwamba niko salafi alafu sunna hazipo hapana lazima we mtu wa sunna na ufanyie kazi sunna za Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama fanya mswaki wako jamani basi ni mtu wa sunna mtu wa sunna ni mtu ambaye sio kujiita tu kwamba mimi ni salafi mimi ni mtu wa sunna pana. mtu wa sunna ni kutekeleza mafunzo ya Mustafa Muhammadin takutawadha nafanyaje piga mswaki sawa kabla ya kuswali yaani unashikamana na suna ndogo ndogo na kubwa kubwa kiasi ambacho Allah subhanahu wa ta'ala atakuwezesha yutakato mimi ni salafi mimi ni salafi lakini wewe uko mashariki na sunna ziko mashariki wewe bado unachemsha na kama leo tunapigwa vita ni kwa ajili kuna watu wanadai kwamba tuko twa sunna lakini hawafanyie sunna kazi Sawa jamani? Kwa hiyo sisi ndiyo mfano katika jamii. Sisi ni watu wa mtume. Sawa jamani? Akasema Ibn Kathir rahimahullah ta'ala ahlu sunna wal jamaa المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه الصحابة والتابعين tunaposema kwamba neno ahlu sunna wal jamaa ni watu gani ni watu ambao wanaoshikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala mbani Qur'ani na sunna za Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama na yale ambayo waliokuwa nayo masuhaba na wale waliokuja baada ya masuhaba sawa jamani ndio kwa maana tukaitwa kwamba ahlu sunna wal jamaa jina ngapi hilo jina la tatu sawa eh? ni katika majina za ahlu sunna wal jamaa hivyo hivyo wanaitwa ahlul hadithi masalafi katika majina yao wanaitwa ahlul hadithi yani watu wa hadithi na tunaposema neno hadithi ni kwamba ma udhifa ila nabii sallallahu alayhi wasallama min qawlin au fi'lin au taqririn au sifa khulqi au khalqi tunaposema neno hadithi ni kwamba ni yale maneno yaliyoegemeza yaliyoegemezwa kwa Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama miongoni mwa kauli au vitendo au mambo ambayo yaliyofanyika mbele ya Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama akayaridhia au sifa za kimaumbile au za kitabia ndo maana ya hadithi na lengo lake akasema kwamba humul amiluna bihadithi rasulillahi sallallahu alayhi wasallama almuttabi'una lirasulillahi sallallahu alayhi wasallama zahiran wa batinan wa amalan zahiran wa batinan wa amalan kwamba watu wa hadithi unaposema kwamba sisi ni watu wa hadithi maana yake ni wale ambao wanayo ni wale ambao wanaofanyia kazi wanaofanyia kazi hadithi za mtume muhammadi sallallahu alayhi wasallama wenye kumfuata mtume uinje na undani na kivitendo tupo jamani masalafi yani nyinyi ni watu wa mtume mnampenda mtume na kumpenda mtume sio kudai sio madai kumpenda mtume ni kutekeleza ni kumfuata mtume matendo yake kiwinje na kiundani mtume alikuwa anakula namna gani namwigia Jumatatu na Alhamisi Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifunga, unafunga. Yaani namfuatilia uinje na undani. Sababu gani? Nyinyi ni watu watu wa hadithi. Sawa jamani? Hivyo hivyo katika majina yao ni Taifatul Mansura, kundi nusurika hilo hivyo hivyo ni katika majina sawa ahlu sunna wal jamaa na hili jina limechukuliwa katika mafunzo ya Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam aliposema kwamba la tazalu ta'ifatu min ummati mansurina la yadurruhum man khadhalahum hatta taquma sa'a watapatikana watu katika umati wangu la yadhurruhum man khadhalahum ay la yadhurruhum man taraka nusratahum sawa hawatowadhuru wale ambao wataacha kuwanusuru tume kabashiria kwamba watapatikana japo ya kwamba hawatonusuriwa na watu Allah subhanahu wa ta'ala atawanusuru mpaka kiama kusimama sawa jamani watapigwa vita wataitwa majina mabaya mabaya kwamba hawa watu ni watu ambao wanakazia katika dini hawa watu ni watu ambao wanaleta fujo katika dini hawa watu hawana adabu watapewa majina mabaya mabaya katika jamii lakini Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama kasema ya kwamba la yadurruhum man khadhalahum ay la yadurruhum man taraka nusratahum hawatu wadhuru wale ambao watakayeacha kuwanusuru mpaka pale kiyama kitakaposimama tu tunaamini kwamba tutapigwa vita na tunapigwa vita kama vile tumesimamishwa kutoa darsa barabara ya tatu bila kosa yoyote kwamba Abu Aziz Abu Turab Abu Muhsin tumeagizwa na wazee ya kwamba ni marufuku kutoa darsa hapa kosa lipi ijulikane haya bado tunaamini ya kwamba insha Allah manhaji hii ni kama mwanga wa mwezi hakuna mtu ambaye anaweza akazuia mwanga wa mwezi kupitia kitanga chake cha mkono itaangazia tu na hata ya kwamba ikifikia kusimamisha misikiti yote tutalingania barabarani insha Allah almuhim haki ifike tu la kuhuzunisha ndugu zanguni katika imani ndugu zetu ambao tunawadhania kheri wamekuja kuliko tusaidizane kunusuru sunna na kupiga bid'a vita wanakuja kupiga vita wale ambao wanalingania kitabu na sunna kupitia fahamu ya wema waliotangulia kwa ndugu zanguni tutasubiri tutavumilia lakini insha Allah naamini kwamba manhaji hii itasonga mbele insha Allah taala talingania nitakumbusha ndugu zangu maduat tuwe na lugha nzuri za heshima na adabu tuwe na lugha za kuwakusanya watu katika Qur'ani na Sunna kupitia fahamu ya wema waliotangulia na nyinyi mnaposikia mambo kama haya myazagaze kwa watu insha Allah kwamba mnavyofasiriwa manhaji hivyo sio hivyo uhalisia ni huu na huu na huu na huu insha Allah yaani kuna watu wanafanya propaganda ya kuchafua manhaji salafi ni kakundi ni kadha wa kadha lakini kwa hili darasa lifupi sana muda wangu naisha nikidhani ya kwamba mmepata picha fulani ya kwamba manhaji hii siyo jambo ligeni bal manhaji hii ima jina hili ni katika jina za ahlu sunna wal jamaa tuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tu miongoni mwa wale ambao wenye kusikia maneno na kuyafuata leo kwa mazuri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.